16. nodaļa Gaismas deja Gaismas deja modina dzīves spārnus, lidojumam absolūtā visaugstākā klusumā. Ja vēlamies kaut ko ieraudzīt ārējā pasaulē, mums vajadzīgas ne tikai atvērtas acis, bet arī gaisma, saules gaisma, elektriskā gaisma vai kāda cita gaisma. Bet iekšējā pasaulē pat ar aizvērtām acīm mēs varam redzēt Dievu, jo Dievs ir sevi apgaismojoša gaisma. Iekšējās pasaules dzīve ir gaisma. Gaisma ir visaugstākā spēks, kurš pārveido tumsību. Jebkas, kas pārveido mūsu esamību, ir gaisma. Gaisma ir visaugstākā dzīvības elpa – Patiesībā iekšējā gaisma nāk no dvēseles, tā jau ir mūsos. Kad mums būs brīva pieeja dvēselei, mēs ieraudzīsim, ka šī gaisma rodas, lai pārņemtu visu mūsu ārējo eksistenci. Mums vienmēr jātiecas pēc apgaismības, lai pārveidotu savu zemei piesaistīto dzīvi debesu brīvībā. Tam nepieciešama mums piemītošās dievišķās gaismas apzināšanās – Līdz ar piedzimšanu mēs iemantojam tiesības apjaust un īstenot iekšējo gaismu.